Biarnoa da, nausiki hunkik permis baimen hunekilan, bena sibeoko parte bat agertzen da ebai. Mitikile, lohitzune, lixose, domintxine, charikota alauano ahue agertzen dia herrien zerrendan. Hein bat, lotxagarri jakitez, petroximian biziazteko beharrezkoa den hidrogenen egitea, kosakor izateko fama badiala, Hugo Mayos geologak et daikun besala. Il y a des différents usages, la majorité du, comme le pétrole ou d'autres, le gaz naturel, etc. Ba hidrogena gaiza hanitxentako jabilten da, petrola bezala, petrochimian, chimian eta egunko modelan, bizigitian bai beharrezkoa dugu hidrogena argiki. Un des éléments on, dont on a besoin pour euh, poursuivre, en tout cas maintenir, avoir le système dans lequel on, on vit actuellement. Hidrogena mota badia otatz, biga egiten dienak, benazinezko zakor, hidrogena berdia eta hidrogena grija. Eta naturalki egiten dena aldiz lurpian, eta lurak beak arrasortzen ahaldiana, hidrogena suia. Hidrogena suia da txerkatuko dena biarnun eta sibeuan. Horren aipatzeko, hainbat hausapez kumitatuik izan dia, bilkua bat eta sete mehatsarin. Galtezkatu dutugun hausapezak, ez tiela jakinian afea hortaz, segurtatu daikie.